turabaramukije mwebwe mwese mwananya gutega amatwi hadisi isanganiro tubaha n'ikaze makuru mu kirundi avugwa muri kano kanya muri mu kirundi nayo tukahera ku nkuru nkuru zikurikira abantu bane baraye bapfuye abandi babiri barakomereka barashwe n'abantu batamenyekanye ku nkengera z'uruzi gikoma muri komine ya mutimbuzi intara ya bujumbura mu gipolisi bakavuga ko abantu barashwe bariko bateka ikanyanga leta y'u Burundi n'ihuriro ry'imigambwe FDP bariyamiriza icegeranyo giherutse gusohorwa n'abahinga bishiramwe mpuzamakungoni kubijanye n'ingene agateka kazina muntu kifashe kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane bibiri na na cumi gatanu ihuriro ry'imigambwe riti icegeranyo kirimo kurenza urugero nayo leta igasaba ko inama nkuru ya ONU itoha agaciro ico cegeranyo ariko uwahoze arongoye Burundi Domiciano Ndayize yagahamagarira bamwe n'abandi kwitaba sentare mpuza makungu ngo hamwe byo bangombwa nayo abaheruka guhunguka bava mu gihugu ca Tanzania mu ndwiheze basaba kuhabwa ibikoresho vyo kurima hakiri kare ngo batangure kwitegurira irima rigiye gukurikira ngo kuko bagiye gutangura ubuzima bushasha murano makuru kandi tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu aho tubayagira ibijanye n'umugambi w'igihugu ujeje gukinga ko abana bavuka ku babyeyi bagenda n'umugera wa sida bavuka banduye abo nabo ngo barashobora kuvuka bagakura batanduye mu gihe ababyeyi babo bakurikiranywe bagifise imbanyi mu mezi ya mbere ido n'ido aza kuba ari mu kanya metu samitebutse ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru myashikirizwa na Placide niyo mu ngere barashwe n'abantu batamenyekanye bari bitwaje inko hahegereye uruzi gikoma muri rubirizi muri komine ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura inkuru ziva mu gipolisi zikemeza ko abo bantu barashwe bariko bateka inzoga yitwa ikanyanga nk'igihe isaha zine z'ijoro umuvugizi w'igipolisi akavuga ko abo bantu bose bava mu kinama ca buhinyuza muri iyo komine nyene ya Mutimbuzi mujanye na politike leta y'u Burundi irasaba inama nkuru y'umutekano ya ONI kudaha agaciro icegeranyo giherutse gusohogwa n'umugwi wa ONI ujejwe agateka ka muntu ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka na gatanu mu higaniro kwamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri Philippe Nzobona ari bavugira leta y'u Burundi amenyesha ko umugwi wa tuyunganije icyo cegeranyo wari washizweho atisunzwe amase atisunzwe nako amategeko tumukurikira twashaka kwibutsa yuko umugwi wagenye ku buryo buteye amakenga kandi bunyuranye n'amategeko uwo mugwi wemezwa ku igenekerezo rya mirongo itatu nyakanga mu mwaka wa cumi na gatandatu hakoresheje ibikenye n'agahutagizo ibyo leta y'u Burundi yari yashikirije imbere y'uko iyo ngingo yemezwa bitigeze bihabwa agaciro eka byaragaragaye ko igihugu tihute yari ifise umugambi wateguriwe igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi yaciye yiyamiriza buno nyene iyo ngingo cyo kimwe n'uwo mugwi washinzwe bayishimikije mu gihe mu myanzuro y'icyo cyegeranyo rero gisaba ko sentare mpanabyaha yonyarutsa kugurura amatohoza ku Burundi bije kwerekana no kugaragaza yuko amakenga leta y'u Burundi yari ifise coba caratumye ukwemeza ihutihuti ingingo yo gushiraho uwo mugwi yari ifise ayifatiye leta y'uburundi ikaba yarasiguye bihagije igituma itashobora gukorana n'uwo mugwe kubera ko kuva mu ntango wari wamaze kwerekana aho uhengamiye mu kwanga guha agaciro ibyakikirijwe na leta na cyane cyane no mu kwanga kubishyira ahabona uburundi buza bwaramenyereje icese kongera buratangaza yuko buvavanuye niyo sentare ikorera ku vyegeranyo ifise intumbero za politiki mu kwitwararika gucinyiza ibihugu bimwe bimwe mu gihe ibindi nabyo icyo yirabira hirya iki cy'ibinyoma gishaka guta mu rudubi amakungu kije kwerekana yuko ingingo uburundi bwafashe bwayifashe hageze kandi ko butazoyibanduka ko leta y'uburundi ibona ko icyo cegeranyo cyabo gihengamye cyuzuye ibinyoma kwidashobora kucemera ikaba isabye rero inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu one kudaha agaciro na gatoyi ibyo gisaba kuko gibiza intumbero za politiki Filipo nzobona bakaba ari umuvugizi wa leta y'u Burundi huriro ry'imigambwe yo mu Burundi naryo nyene ririyamiriza ico cegeranyo casohowe n'abahinga baboni kubijanye n'agateka kazina muntu uko kifashe mu Burundi iryo huriro rikavuga ko ico cegeranyo casohowe kirimwo ukurenza urugero mu kiganiro kwamenyesha makuru caremeshejwe nyuma y'ikiganiro ku banyagihugu co guhakana ivyiyumviro biri muri ico cegeranyo urongoye ihingu ihuriro ya FDP avuga ko ikiza cyiza kiri muri icyo cegeranyo ari uko abahinga bahaganye yuko ataho nyabwoko riri mu Burundi ku bwa Felicien ndu Burundi ngo nimba abo bahinga bashaka gukorana gukora icegeranyo cemewe ngo bokwemera ko Burundi bwigenga bagasaba kandi n'uruhusha tumukurikire iyi raporo rero turekema ibintu bitanu umugwi wa mbere ugizwe n'uko kwiyamiriza uburyo abo bari umugwi bakoresheje kugira ngo baronke amakuru ubwa kabiri mu kwerekana ibyaha byakozwe cyangwa bakoze ibyaha bakoresheje imvugo ndenza rugero ubwa gatatu mu kwerekana ibyaha barahengamye ugasanga bavuga ahanini baryohera abagwanya ubutegetsi ikindi kintu dukema bavuga yuko sentare mpuzamakungu ahubwo yogira n'ingoga ikugurura amatohoza twe tugavuga tuti iyo raporo ibyo mwashikirije kubera tubikeme ibintu byinshi ntibikeneye ko sentare mpuzamakungu yugurura ayo matohoza hanyuma ubwa nyuma tuyikema tuvuga tuti mu gihe iyo raporo yokwemerwa hazoba inkurikizi mbi cyane nibaza ko kubera ibyiza ari bike muri raporo ntibyari bikeneye kubivuga mbwa jene bivuga ibyo nasoma baravuze yuko ati naho hariho imvugo zituma abantu bo kwankana nta kintu na kimwe cyerekana yuko hari igitego wagiyeho nyabwongo Uyo akaba ari felicien w'uburundi akaba arongoye ihuriro ry'imigambwe fdp nayo mukenguza amateka domisiyano Ndayize yahoze arongoye uburundi ahamagarira bamwe n'abandi kwitabira sentare mpuzamakungu hamwe byo bankenerwa ikabakenera kwinsiguro ku bijanye n'ihungabana ry'agateka ka zina muntu domisiyano ndayizeye akabona ko ufise ukuri atotinya kugaragaza agatanga akakarorero ko mu gihugu ca kenya tumukurikire murabona nk'igihugu ca kenya byaragishikiye ariko umukuru w'igihugu cyaho yaragiye aritaba sepeyi hanyuma arataha nubu aracatwara igihugu ciwe igihugu ca sudani barasabye ko agenda aranga sinzi rero niba ngaha bifuza yuko tuja mu kibanza c'igihugu ca sudani cyangwa niba bibaza yuko twoja mu kibanza c'igihugu ca kenya mu kwitabira iyo nama sepeyi niba twemera yuko muri iki gihugu dufise ukuri abegwa n'icyo kibazo bakaba bemera yuko bafise ukuri bagende bisigura uvuga abategetsi n'abatavuga rumwe nabwo abo bose sepeyi izohamagara baba abo bashatse gukora amakudeta baba mu batavuga rumwe na leta baba nabo bari muri leta kuko ndazi neza yuko bazoregana mu bugingo bareganye umwe umwe wese azitaba azosigura ibintu uko biri hanyuma bagire aho babihagaritse umuntu rero iyo ubonye uruhande rumwe rumwe ruvuze ruti ndanse kugira ruba rufise icyo gwiyotsa nico amakungu acabona aho mugombye kuvuga iki aho nshaka kuvuga aba badadaze bavuga ngo ntidushaka kuzogenda kandi ari bo begwa n'ico kibazo bakavuga ngo ni jewe nzogwicira ngaho iwanje kandi ari wewe uregwa cyangwa uri mu baregwa bisigura yuko mu ncamake haba hari ubwoba ufise nayo kubishikirizwa n'inzego za leta yuko Burundi bwishoboza amatohoza ku byaha bivugwa wahoza y’u Burundi Domiciano Ndayizeye yemeza ko bigoye gutahura ingene ukuri koba ku ruhande rumwe k'ubutegetsi n'ubunyene wahoza arongoye Burundi Domiciano Ndayizeye twemere rero yuko kuri iyi si ari leta y’u Burundi z'ubwenge kuruta isi yose twemere yuko leta y'u Burundi ariyo yonyene ibona ukuri aho kuri umushikirazamanza mukuru yego yarabivutse ariko nawe nyene ari munsi y'ijuru riri kuri ubu Burundi ari kuri iyi y'u Burundi iyo abo bose bariko baravuga ngaha baba bakora neza ntitwari kuja muri izi ngorane abarundi barapfuye batari bake abarundi barahunze batari bake imigambwe myinshi iridodomba none tuzobandanya muri uwo mukino kugeza ryari bugingo turiko turabona yuko igihugu cacu kiriko kiragenda gisubira inyuma mu vy'ubutunzi bugingo batubwira ngo jenda inyawigira jewe ndakomeye jenda vise itunga ariko waraba ugasanga abantu bariko barayuza inzara irabiye kuko ibyo dukora byose bibi bya politike iyo uri kurakora ariko ugasanga atanyungu biriko birazanira abanyagihugu mu vyerekeye ubuzima bwabo no kubaho kwabo kwa minsi yose naco uri kurakora ibintu bihurire hagati gute abantu bahuze gute bifata inzira iyihe inzira igomba gufatwa n'imwe dukunda igihugu cacu kuko iri kuraraba abarundi benshi bamwe bari hirya no hino usanga aho bakora bose bakwega bikwegerako inyungu y'igihugu iza inyuma y'ibindi mbega uwo munezero uwo mutegetsi w'igihugu azogira cyangwa afise bene wabo bariko barapfa bene wabo bariko barayunze babuze amashuri amashuri bariko barugara amabraseri ariko arapfunga ibisata bimwe bimwe n'ibindi n'ibindi ugasanga iyo sepi iriko irahamagara bamwe iriko irahamagara abandi ibintu ngaha mu burundi biriko birabura kubera amadevize yabuze rwa rukundo nariko ndavuga ruri hehe wowe niba ufise amanoti menshi y'amarundi uzoyarya uyo akaba ari uwahoze arongoye Burundi Domiciano Ndayizeye akaba yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Leonce bitariho abarozi barenga kuri 200 barahagaritswe ubwato bwa babijana n'insenga n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu burovyi bitemewe vyarasambuwe mu kiyaga Tanganyika ku munsi wejo wa mbere ku myehitemewe n'amategeko iri mu makomine ya Kabezi na Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura Gerard Nyandwi arongoye umugambi na ko arongoye umugwi w'ubuhingu jejwe ama umuteka umutekano mu kiyaga avuga ko mwe n'iyo myeha ikoreshwa mu rudandazwa rw'amagendo no mu guhungabanya umutekano mugenzi wacu Shahuri Makoto yarakurikiranye icyo gikorwa ubwo na bune muri 18 buriko burasambugwa kumwe wa Kayobera uri ku kiyaga Tanganyika nko ku birometero bine uvuye ku ibarabara rya Bujumbura Gatumba igice cyo muri zone Rukaramu mwishamba cimeza rya Rukoko abarovyi barenga cumi 15 barahagaritswe n'umugujejwe umutekano mu biyaga mu gikorwa cyo gucungera ikiyaga Tanganyika bose bakagirizwa kuroba mu gikiyaga cugaye hamwe no kugarariza amategeko umweha w'amahotera nawo nyine uri ku kiyaga Tanganyika mwishamba cimeza rya rukoko ni ku rugendo rw'iminota iri hagati y'itanu na cumi uri mu bwato ku gice cya gatumba aho naho abarovyi indwi bakaba bahagaritswe ubwato mirongo itatu na bumwe nabwo burahafatirwa bwose burasamburwa ku caha co gukorera ku mweha utemewe n'amategeko nayo abarovyi bo kuri iyo myeha yompi bakaba burijwe imiduga bajyanwa mu kigo c'igipolisi enapo aho bashikirije inyamiramabi ngo bashobora guhanishwa umunyororo canke ihadabu nk'uko bishikirizwa na Gerard Nyandwi umukuru w'umuguje ajejwe umutekano mu biyaga byo mu Burundi kuva ku mezi atatu gushyika ku nyandwi abandanya amenyesha ko mwene iyo myeha itazwi ikoreshwa mu rudandaza temewe n'amategeko cyo kimwe no guhungabanya umutekano w'igihugu hajya hirya murabona n'ibuvira muri Congo n'aha rero haraca fraud nta nkeka ababiyita abarobyi gasanga nibo bafashanya nibo batwara ibyo bidandazwa biciye muri magendo igihugu kirahise kihahombera amafaranga menshi yo kwinjiye mu kigega cya leta ahantu nk'aha rero bakora mu isanganiro inama isumba amakuru mu kirundi arabandanya bw'iyo isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe mu bivugwa mu ndero abigisha bo mu mashuri y'intango yo mu ntara ya mwaro barungitswe gukorera mu zindi ntara bavuga ko batararonswa makete bazojana ku mashuri mashasha abandi nabo bakavuga ko intonde zarungitswe n'umugwi wari ujeje gukwiragiza abigisha zirimwo udukosa tumwe tumwe ariko umuyobozi w'indero muri iyo ntara ya mwaro akavuga ko abo bigisha boja ku mashure barungitsweyo barungitswe ko nako ngo amakete akazobasangayo imwaro twakura Laurent Dikuriyo abigisha bo mu mashuri y'intango yo mu ntara mwaro barungitse gukorera mu zindi ntara barungitse gukorera mu ntara za kayanza na bujumbura rihara nk'uko bivugwa n'abo bigisha ngo ubu ntibararonka amakete bazojana ku mashuri barungitswe ko kugira ngo ntibitere amakenga bashyitseyo bavuga ko kugeza ubu bazi gusa amashuri barungitswe ko nubwo bavuga ko bitazoborohera gukora bari kure y'imiryango yabo kubera uburyo buke na rijya benshi ngo usanga bafise ingurane bafashe mu mabanki muri abo bigisha hari bamwe bavuga ko basanze hari udukosa twibonekeje ku ntonde zarungitswe n'umugwi ujerwe icyo gikorwa ngo ni nka nimero ya matrikire kuri bamwe bamwe usanga idasa n'iyo basanganywe hari abandi bigisha b'abagabo bavuga ko bajyanywe ahandi mu kibanza cya bagenzi babo b'abakenyezi ngo hatisunzwe imyaka umwigisha ahamaze kuri ibyo umuyobozi w'inyigisho mu ntara mwaro omeri barandagiye avuga ko abo bigisha barungiswa ahandi bojayo ngo ayo makete azotangwa n'umugwi ujejwe azobasangeyo ngo mu kurindira ngo yarabaye arabaha ikete rimwe bazoshira abajejwe inyigisho muri izo ntara baroyemwo hamwe n'urutonde rwarungitswe n'umugwi ubijejwe kubasanze naho hari udukosa turi kuri izo ntonde ngo aduha raporo uyu mugwi ubijejwe kugira babikosore ku naho ko bajyanywe ahandi kubera igitsina ngo hisunzwe ibyo ubushikiranganji bw'indero bwari bwashinze mwamenya ko abigisha mu mashuri y'intango yo mu ntara ya mwaro bangana hafi mirongo irindwi aribo bajyanywe gukorera mu ntara ya kayanza ababa mirongo ibiri nabo bakajyanwa mu ntara ya bujumbura imwaro rohandi kuri radiyo Laurent kuri yo urakenuye tukiri ngaho hagati mu gihugu mu ntara ya Ruyigi abahungutse mu ndwi heze bava mu gihugu ca Tanzania mu makomine ya Butaganzo muri yo ntara nyene barasaba kuronsa imfashanyo y'imfumbire kugira ngo batangure kurima bagasaba kuronswa amasuka n'imbuto ngo kuko bagiye gutangura ubuzima bushasha mu Ruyigi ni nkuru twarungikiwe na Jean Claude Nshimirimana abahungutse mu ndwi iheze bava mu gihugu cya Tanzania bo muri zone biyogwa muri komine butaganzwa mu ntara ya ruyigi bose bahuriza ku gusaba imfashanyo y'ifumbire imbuto be n'amasuka nyamweru jean marie aba ku mutumba rugata ashira imbere ku kuronswa imfashanyo y'ifumbire ngo kuko badashobora gutera atamwavu nk'ubu twe dushyitse ubu dusanze abandi baramaze kurihira amase natwe ntitugira amahera kurihira n'amase na cyane cyane ntituramenya mbega ubu tuzoronka amase gute n'ubwo twogira nk'ama amahirwe nk'uko bari batubwiye ko bazotwitaho kumbure bakaduha akabuto numva umuntu naho yose abana nubwo boduha nako bakaduha n'udusi umuntu azoteragiza na cyane kuko isi zacu utafise udusi ntushobora kurima uretse uwo ndayisaba aline aba ku mutumba nyamugari nawe nyene asaba kuronswa imfashanyo y'umwavu woza ukurikira amasuka ibindi nk'imbuto n'akazu gakomeye bigaheza bigakurikira akazu urabona yuko kasambutse twashitse dushira akagahema bozodufasha ubwa mbere bakaduha agasuka ko kurima hanyuma mu nyuma bakaduha nka kiyangeri akabuto uduharage two gutera hanyuma naho bakaroduha akazu gakomeye twoshobora kubamwo badufashije muri ibyo kabisa twoshima rwose mumenya ko abo bahungutse bashikiye mu ngo zabo bakaba bahawe imfashanyo y'ibifungurwa zizoba amaze amezi atatu be n'ibikoresho byo mu nzu jean claude nshimirimana ibiyogwa muri komine butaganzwa ku bwa radiyo y'isanganiro jean claude nshimirimana urakeneye tuve ngaho mu ruyigi tugaruka mu gisagara cya bujumbura kuvumbura ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi bimaze iminsi bitaboneka aho birangurirwa eka mu bunywero ku madepo radiyo yaciye ko kuri uyu wa kabiri ngaha mu gisagara cya bujumbura hakaba haboneka batonze barindiriye kurangura ibyo bidandazwa ariko akaba bari bafise icyizere gike bakaba basaba ishyirahamwe Brarudi gutanga umuco Evrard Habyarimana bagasaba bijejwe gutorera umuti w'ico kibazo ndende haraciye ukwezi n'ibiyeri vyarabuze leta igarukana ivyo binyobwa kugira bisubire kandi kunyaruka nayo abasanzwe baranguza izo nzoga bakavuga ko uruhombo ari runini bivuye kwibura bw'ivyo binyobwa bagasabana cane cane abarongoye ishirahamwe brarudi gutanga gutanga umuco ku ibura bw'ibyo binyobwa hariho amamega atuzanira inzoga amamega atuzanira inzoga rero acyahabwa buminidepe ari bumwe mubona twe turangurisha kuko umuntu muto muto acyarangura ngaha ko twitworonka inzoga burasirikaro nk'inzoga kugira amamega asigiwe nacyo dushikirwa abamini mato twarondeye abajejwe kumenyesha amakuru mu ihinguriro Brarudi batumenyesheje ko baza kugira ico bashikirije makuru yacu yo hanyuma Evrare Habyarimana urakenuye tuve ngahi Bujumbura dukubitire kandi mu ntara ya Gitega ahitike yo kwiyunguruza uva muri iyo ntara umanuka mu gisagara ca Bujumbura yiyongereye abatwara imodoka zunguruza abantu bagasigura ko ivyo biriko biva kwikena ry'igitoro ririko ryibonekeza muri iyo ntara bagasaba leta y'u Burundi gutorera vuba umuti ico gitoro mm, gitega gitega twakurarutire kavabushi ku gituro cy'imiduga ijya mu gisagara cya bujumbura iva mu ntara ya gitega kiri muri karitsiye magarama imiduga ntiyari myinshi nk'uko byahora abasanzwe bakoresha iyo miduga twavuganye bamenyesha ko imiduga myinshi itondeye igitoro kandi batazi aho bazokironkera nk'uko babivuga iryo kena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse ryatumye itike yo kuyunguruza iduga uva mu ntara ya gitega ujya mu gisagara cya bujumbura ukoresheje imodokari ya porobogisi baba abo biyunguruza bakoresheje izo modoka nabo bazigendesha nyine basaba leta gutora umuti urama w'iryo kena ry'igitoro kugira babandanye akazi ari nako kabatungiye imiryango tubamenyeshe ko mu gisagara cya gitega kuri uwa kabiri ata sitasiyo n'imwe yari iki gitoro kuri sitasiyo zisanzwe zihari arthur kavabushi gitega radiyo isanganiro Aritire Kavabushi urakenuye hariko haba yandikwa iyandikwa ry'abatishoboye ngo baronswe abashingwa manza ivyo navyo bikaba byavuzwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubutungane mu nama yabahuza n'ababufasha kuri uyu wa kabiri Arcade Harerimana akaba yanavuze ko isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zaciwe rigiye kubandanya Buraca bugacana yandi murabimenyereye iminsi yose ya kabiri ni bucana yandi y'amagara y'abantu aho uno munsi tugiye kubayagira ibijyanye n'umugambi w'igihugu ujeje gukinga ko abana bavuka ku babyeyi bagendana umugera wa sida bavuka banduye muganga evode nimbona akavuga ko ku bana ijana bavuka ku babyeyi bagendana umugera wa sida ngo iyo bakurikiranywe neza kuva imbanyi ikiri ku mezi ya mbere bose bashobora kuvuka bagakura atamugera abafise bucana yandi y'amagara y'abantu na francine ndiyo kubwayo umugambi w'igihugu ujejwe gukinga ko abana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa sida bavuka baranduye watanguye mu myaka y'ibihumbi bibiri mu Burundi uhagaze ku ngingo zine dusigurirwa na muganga Evode Nimbona ingingo ya mbere ni ingingo ijanye no guhimiriza cane cane abakenyezi bibungenze dufatiye no kugwaruka eka eh, n'abagore n'abagabo batubatse kubahimiriza kugira bahinduye ingendo bashobore gukoresha bakoresha agafuko mu gihe bariko barangura amabanga yabubatse abataragera kubaka birinde gutwara inda canke birinde kurangura amabanga yabubatse batarashika mu bigero tukabayimiriza no kwipimisha eh, no kwikingira za ngwara zindi zo zifatira mu bihimba vyirondoka ingingo ya kabiri ni ingingo ifatiye gukingira abakobwa canke abagore bagendana umugera wa sida ko basama imbanyi batiteguriye ingingo ya gatatu ni ingingo ijanye bijyanye n'uko umugore yibungenze aja yaranduye umugera tegerezwa kuca aja ku muti mu mezi atatu ya mbere yibungenze hanyuma n'umwana wiwe avutse bakamushyira ku muti kugira bamukingire ko uwo mubyeyi amanduza hariho n'uburyo bashobora kumwakiramwo butuma umwana adashobora kwandura ingingo ya kane ni ingingo ijanye n'ukuntu bakurikirana umubyeyi iyo amaze kwibaruka bagakurikirana n'umwana wiwe muganga muganga nimbona amenyesha ko umwana yamaze amaze kuvuka akurikiranwa agahabwa imiti bagaheza bakamupima imbere y'uko akwiza imyaka ibiri kugira barabe ko atanduye umwana ashobora kwandura akiri mu mbanyi ya nyina nk'uko ashobora kwandura ariko aravuka nk'uko ashobora kwandura ari aronka nicyo gituma tumushyira ku miti ubwira muri icyo gihe aba ariko nyina ntamwanduze hanyuma umwana amaze gukwiza amezi cumi n'umunani niho baheza bakamupima cha gipimo cy'umugera gisanzwe kizwi kuwukoresha mu Burundi kugira bamenye yuko akomeye hanyuma akava muri iyi ariko unye ubuhinga bwa none bwarateye imbere eh, hariho igipimo tubagira ku mezi atandatu nacyo nyine gishobora kutwereka yuko umwana afise umugera cyangwa atawufise hakiri kare kugira ari kumuha imiti ibereye bace bayimuha hakiri kare kuko abana benshi bavutse bagendana umugera bapfa mu myaka ibiri ya mbere uwo muganga aremeza ko umubyeyi agendana umugera wa sida yakurikiranywe neza atakibuza ko yibaruka umwana akomeye ku bana ijana bavutse ku babyeyi bagenda n'umugera iyo bakurikiranye neza impanuro za muganga barashobora kuvuka bose kandi bagakura atanumwe yanduye umugera nico gituma twohimiriza ah, abanyagihugu yuko kwihutira kuja kwipimisha rero nk'abakenyezi bibungenze yo kwihutira kwa muganga kwipimisha kandi akajana n'umugabo wiwe kuko twarabonye ko hari ababyeyi baba bibungenze batagenda n'umugera mugabo bakanduzwa n'abagabo babo kubera bawugendana muri kijya kiringo baba bacibungenze kubwa muganga ivode nimbona ngo umukenyezi wese afise umugambi wo imbanyi yotegerejwe kubanza kwipimisha akaba hazi ingene azovyifatamwe kugira yibaro ku mwana atagira umugera wa sida imiti kenewe ku buntu Francine ndiyo kubwayo urakenuye naho rero turangirije amakuru mu kirundi twari twabateguriye kuri uno mutaga mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye yakoze na Emetuse Mitebutsi ari mu buhinga bw'ivyuma bakoze nabo mu ruganda rw'amakuru bamfashije kugira ngo dushobore kuba kuyatororokanya amakuru mwashikirijwe na Placide niyo mungere mugira umutaga mwiza mwese murakoze